SAIK News Radio Aktieel. Goeienavond en hartelijk welkom by SAIK News Radio. My naam is Corrie en dit is my groot voorig en eer om saam met jou te kan keier in die kieberruimte met SAIK News. SAIK News Die program staan vereers bekend as SIK Actueel. SIK Nies speel tans lekker Afrikaanse muziek deurgaans en maak staat op jou ondersteuning. Die skakels na die radio sal deurgaans beskikbaar wees op ons Facebookblad as ook ons webwerf. Ga na www.sik.co.za www.sik.co.za vir die jongste nies en nog baie meer. Vanaf maandag die 4de mei het ons een direkte uitsending gedoen rakende nies en sake rondom selfbeskikking saans speeksaande om 2000 uur tot 2100 uur. SHK nies wil graag van die geleendheid gebruik maak om gratis advertenties oor die licht aan te bied vir volks eie, be volks eie bezighede. Ons het tans nog nie die mannekracht om die opnames te maak nie, maar jy is welkom om vir ons opname te stuur om te speel. Maak ook geris gebruik van ons webwerp www.v.co.za Jy kan soon toe gaan en die advertentie daar gratis plaas. Ons wil ook aankondigingsrakende samenkomste en belangrike gebeurtenisse maak, die volk bewus maak van sake rondom selfbeskikking, vooral in die licht, dalk ook onderhoude met persone wat ons oor die licht kan speel. Help ons om ons erfnis terug te neem en die waarheid uit te kry. Ek doen een beroep op u om my te kon in contact te bring met belangstellendes. Ek sal enige hulp op hoog op prijs stel. 0800 my e-posadres nies by sikradio.com Op my spijskaart vanavond, vanavondse praakie handel oor een nazistaat. Is een nazistaat die enigste waarborg van vryheid en oorleving ter wereld, al is dit een bondstaat van nazistaat. Nazistaat Ek doen een beroep op al die verskillende groepe om deel te neem aan die program Weeksaande tussen 8 en 9. Het sy dit is met een artikel of een opname wat vir my gestuur kan word. My e-bos adres, soos ek reeds gesê, het is nies by sikradio.com. Die artikels gebruik in die program is die opinies van die onderskye skrywers en weerspeel nie noodwendig die standpunt van SAIK Nies nie. nie. Ek beoog om hierdie week na die verskillende groepes artikels rondom selfbeskikking te kyk en ook nou die staat van nazies. Voor ek voortgaan met die program, kom ons luister na Teens J, Bok, Robbie en Bobby met een vir amal, amal vir een. Een vir amal en almal vir een. Skouwer aan skouwer, geen man staan alleen. Sal vech door die einde, dier storms en reen. Een vir almal, en almal vir een. vir amal En amal vir een Ek roep met die stem van Elke jong sien Die trots van een nasie het vir helde Die tui wat jy leen Jy trek weer een nasie Een nasie by een Die een vir amal En amal vir een As ons staan wat jy gaan val Maar vandag is nie die dag nie Daar is daal wat jy sal sidder in die gezicht van die vijand Maar vandag is nie die dag nie Kijk nou die man langs jou in die oor En trek saam Want is hy wat jou weer gaan optel Hoor nou die vreesloose dreening van 50 miljoen Manne! Jay, Robbie en Bobby met een vir amal, amal vir een. Jy is ingeskakel by SAIK Nies Radio. Ek kyk na artikel van Solidariteit en Afriforum, hulle trek een streep in die sand. Daar was hevig reaksie omtrend die artikel. Solidariteit wil die Afrikaner na selfstandigheid en moendelike selfbeskikking leie. Meer as 1500 lede van solidariteit en sy sisters organisaties en ondersteuners en afgevaardes van tientalle Afrikaanse belangegroepen het dinsdag op een krisisbedraad by die Voortrekker Monument een motie aanvaar dat onderzoek ingestel word na gebiedsgebonde selfstandigheid. Flip Buys, voorster van die Solidariteitbeweging, het in sy toespraak in een stamvol saal by die Voortrekker Monument gesê die grondwet maak voorsiening vir selfbeskikking en die levensvatbaarheid daarvan moet onderzoek word. Volgens hom is lik die grondwetelike en staatkundige bedeling van 1994 en moet alternatieve onderzoek word. Daar was hewig reaksie rondom dien. Ek kyk na selfbeskikkingse artikel oor selfbeskikking, ga na die meer leihard en word wees, gaan doen geris moeite en bestudeer die natuur, gaan onderzoek enige meernes en word wees hoe hulle werk, weet al ooit een meer gesien wat nie werk neem, net as die meer dood is. Wat het ons in 21 jaar gedoen in Zuid-Afrika? Waar staan ons vandag? is hy in een beter posiesie as 1994 gewees teen oor 2015? Sal graag hierdie vraag wil vraag aan ons arm nederzettings en een eerlijke antwoord uitkry uit sommige van wat hulle rede is, hoekom hulle daar is. Selfs hulle as hulle wil oorleef, sal in begin werk en bijdra lever. Ons kan nie namens hulle besluit nie, maar ons kan hulle bearbei om op te hou bedel en te begin werk as daar maniere is hoe om dit te doen, wat nie te veel financiële koste is nie, laat weet ons asseblief, sê hulle. Indien jy familielid vermoor is, hoe het jy aangepas en aangegaan met jy leven? In 21 jaar verstaan ons eie mense daak nie wat die demokrasie is, soos wat die swart communiste dit verstaan nie ons etnise verskille is baie groot, net soos wat een swart Zulu sy etnisiteit kultuurwaardes verskil met die vanuit Nigeria, Somalië, Zimbabwe en self Chinees. Ons waardes en tradities verskil hemelsbreed, maar swart volke sin verskil ook van mekaar, daarom maak hulle so baie oorlog. Hoekom woon ons swartes dan in swart trustgebiede, in aparte gebiede? en is daar nie net een swart koning nie? Of hoekom aanvaar hulle nie die ANC as hulle leier nie? En worden op ons afgedwong? Hoekom moet ons dit aanvaar? Ons het recht tot selfbeskikking en net ons kan dit opeis. Die mense word baie mislui met verdraaide inlichting haal aan specifiek oor die verkryging van onafhankelijkheid of een volkstaat. Een meer onlangse voorbeeld is die poging om een verkiesing onder Afrikaners te hou. Volgens woordvoeders van die poging sal so verkiesing aan verkoose Afrikaane leiders die mandaat gee om een volkstaat van die overheid te eis. Niks kan echter verder van die harde werkelijkheid verweider wees as dit nie. Buiten talle en strategische vraag wat een mens ten opzichte daarvan kan vraag, of is die belangrike vraag binnen hierdie context vanuit watter blauwe hemel die volkstaat op ons sal neerdaal. Geen volkstaat sal die werkelijkheid word as dit nie dier harde werk van onderaf bemiddel word nie. Maar precies vir hierdie harde werk van bemiddeling word klaarblijklik weggedeins. So sê die organisatie vir selfbeskikking. Verder leid het internationale recht tot externe selfbeskikking omdat die regering reeds vir 21 jaar ons rechte van ons wegneem, ons ekonomies ontmachtig, diskrimineer teen ons, ons nie ons eie kultuur kan beoefen nie, is dit strooi as hulle sê, ons moet waard daarvoor. Ons het reeds baie gewerk en hard bijgedra tot die sukses tot en met 2015, ten spuite van al die nie teenslaam. Al wat die spul nog wil maak is geld, geld, geld en meer belasting belastinggeld ons het al baie miljarde bygedra. Wat is die 60% van ons blanke bezighede wat hulle so, ons so besteel met swart bemachtiging? Dis al meer as genoeg bewys dat op ons op ons eie kan werk. So sê die Afrikaner selfbeskikking Hein Marx. Maar vanavond vraag ek, een nazistaat is dit die enigste waarborg van vryheid en oorlewing ter wereld, al is dit die bondstaat van nasiestate. Om so bykie achtergrond te gee waar oor nasiestate en verbondstate waar oor dit gaan, het ek twee opnames gekry, een van Australiase Federatie achter die Nies, wat ek graag wil speel, daarna het ek nog een opname, maar kom ons luister eers na Australia se federatie achter die nies opname. Now you probably know that different states have different laws and different leaders, but have you ever wondered why that is? Well, it all goes back to a time when Australian states were separate colonies. I thought it was a good chance to go back in time and take a look at how Australia came to be Australia. And a warning for Aboriginal and Torres Strait Islander viewers this story contains images of people who've died. Imagine you're on a train, travelling for hours across the vast Australian continent, and partway through your journey, this happens. Immigration papers, please back in the late 1800s, making a trip between Australian colonies was a bit like travelling to a different country. You could be stopped at the border by immigration and searched. In fact, if you were travelling between, say, New South Wales and Queensland, you would have had to change trains because the rails were different sizes. Australia wasn't a country. It was just the name of a continent divided into six very separate British colonies. They had different leaders and different laws. They even had their own armies. But there were some people pushing to change that. One was Henry Parkes, five times Premier of New South Wales. A great question you have to consider is whether the time has not yet risen for the creation on this Australian continent of an Australian government. In 1889, he made this famous speech in the town of Tenterfield about federation, the push to unite the colonies as a single country. It wasn't the best speech ever, by all accounts. Hey! But it made an impact. Parks convinced the leaders of the colonies to get together and talk about federation. Some came from New Zealand. It was a British colony too, and it could have joined the new country. After much negotiating, in 1891 the delegates drew up a draft constitution for the Commonwealth of Australia. But the idea didn't take off. It wasn't a good time for the colonies. The economy wasn't doing well, plus, there was a feeling that the draft constitution wasn't democratic enough, that it didn't give ordinary people enough of a say. Time went on, and the colonies kept changing. Many kept fighting for the cause of federation like Alfred Deakin. He was part of a new generation, born and bred in Australia, who thought the continent should be a united country. Eventually, he helped to convince the colonies to give it another shot. This time, people got to vote for representatives who'd helped to draw up a new constitution. There was a lot of arguing. The bigger, richer states were worried that they'd have to share money with the poorer ones, and the small states worried that they wouldn't have a say in decisions. South Australia had recently given women the right to vote, and it wanted the whole country to have that right. Then there was the issue of where the nation's capital should be. Sydney is the obvious choice of the capital of this nation. Don't be absurd! Melbourne's far superior! New Zealand had decided to stay out of it, and Western Australia wasn't too keen on federation either. But eventually, a new constitution was drawn up, and most colonies let their people vote on whether or not they wanted in. In 1899, all of the colonies except Western Australia said yes. Australia was about to become a nation. Western Australia did agree to join a year later, but the Constitution had already been written and agreed to by the Queen. And that's why you can still see a line in here saying that WA gets to be a part of the Commonwealth if Her Majesty satisfied that the people of Western Australia have agreed thereto. In 1901, in Sydney Centennial Park, the Commonwealth of Australia was proclaimed a federation with six states. The Northern Territory and the ACT would come along a few years later. The states would keep a lot of their lawmaking and tax collecting powers, while the federal government would run things like defence and immigration. The first Prime Minister was Edmund Barton, who'd helped to write the new constitution. Not everyone benefited from Federation. Aboriginal and Torres Strait Islander people weren't included in the constitution. And the new government made it harder for people who weren't European to immigrate to Australia. But it was a major point in Australia's history, and the first step towards the country we know today. Dit was die nasiestaat van Australië. Voor ons by ons volgende opname kom, kom ons luister na Adam Tass sy skulpad lepel. Hy was die baas onkompatibel Maar die regen blij weg, sy skape vry Hy vat sy vrou na ander plek Hy was die baas van verlaten plaas Die naam van stolpatibel Die arkie van die boesman land Maar die son, een christen en met gebuigde knie Gesels met Skolpa Tepel. Jy is ingeskakel by SIK Nies Radio. Dit is nie net in Zuid-Afrika waar gekyk word na een nasiestaat of federale staat of commonwealth nie, maar wereldwijd ook, so ook in Europa. Ek speel nou graag die opname van EI Be Berusau in Europa wat uitroep vir een nasiestaat as ter verduideliking wat een behels. President of the European Commission, Jose Manuel Barroso, says that a federal Europe will be a reality in a few years. This is from The Telegraph. A fully fledged federal Europe may seem like political science fiction today, but will soon become reality for all European Union countries, whether inside or outside the euro as he says. What does it mean? Now, I don't have to tell you, if you're paying any attention to world affairs, that humanity is at a crossroads. And I mean, in that, what do we do with the shifting paradigm that is before us that we see the attitude of, of, humanity towards reality fundamentally altered by the presence of the internet, by our ability to have the truth button right there, one click away, to see through the rackets that our governments and what will our relationship with each other be as a result? Will we continue to try to organize society at the barrel of a gun through coercive government, through this institutionalization of all of humanity's worst desires to control, dominate, and manipulate others by force? Or will we take the new profound truths before us and fully implement them in our lives, realizing that we are free, beautiful, independent human beings who own ourselves and should therefore not be subject to the rule? of others. And what we see in the mechanics of government representing this particular crossroads is tied up in the fate of the European Union today and in the next several years, as it is throughout the world in the nature of governments, as we see either one of two directions being taken. That is to either a greater concentration of power in the hands of the few or a redistribution of that power back into the hands of the people. And in Europe, the crisis, the debate is between whether or not the union of the euro should become a stronger political union, a federation. And in the United States, you can see this reflected as well with the United States dollar coming to what many describe as a point of collapse. Some have been saying that for decades, I understand, but if it's not collapsing in a sudden cataclysmic event, it's been collapsing for the last hundred years of its existence. In as with all fiat currencies, a planned destruction of its value now at mere percentage points, uh, three to five by some estimates, of the original value of the dollar when it was created in 1913. And we see increasing cries for secession here in the United States, movements for secession, even more important moves on the individual level, as we see it as citizenship in revolt here in America, as we see now really throughout the world as attitudes towards governments change and the fiat currencies, the primary mechanism of exploitation used by governments to rip off the people on behalf of the superclass, on behalf of the elites, on behalf of their special interest sponsors, is the most essential underpinning of this. And this is why we see the fate of the European Union so essential in this process. Now, I have no doubt that humanity is evolving past these silly notions of statism, of organizing society by the barrel of a gun, but as I have dedicated my life to the cause of spreading this message, I am most concerned that the course is as smooth as possible, as nonviolent and as peaceful as possible, and that the dissolution of governments happen in an orderly manner because people have woken up, not because of collapses that might lead to greater incursions upon liberty. The president of the European Commission has fanned the flames of British debate over EU membership by insisting that fiscal union in the Eurozone will lead to intensified political union for all 27 member states. And if you track the course of the dynamics here, you might say, yeah, I guess if they're tied together economically, it might lead to them being tied together politically. But it's not necessarily true, and I'm very hopeful at this particular juncture to think that as humanity wakes up, we might be at the high water mark of government. As Mr. Barroso said, this is about the economic and monetary union, but for the EU as a whole. The Commission will therefore set out its views and explicit ideas for treaty change in order for them to be debated before the European elections. We want to put all the elements on the table in a clear and consistent way. Even if some of them may sound like political science fiction today, they will be reality in a few years' time. Now, I would appeal first to you as a European based on your identity with your nation, your whatever it is that gives you a sense of being, being swallowed up by the European Union being rendered far less relevant than you would hope it would be in your life, that your community might have some power sucked away from it. But I would also like to point out that it's not a matter of the status quo versus the change that Mr. Barroso is proposing, but rather individual liberty versus tyranny? What direction do you want to go in? And if you are happy with the amount of tyranny that you experience today, that your identity is defined by a national government within the European Union, perhaps you might come to think when pondering this issue should we give up the sovereignty of our member state and become a part of the European Federation, or should we retain our independent identity? You would ask the parallel question for yourself as an individual citizen, for the people of your country. Would you rather maintain an identity and rights as an individual, or would you be tied to a coercive collective known as the state, as all member nations of the European Union most <laughs> certainly are? Mr. Barroso's announcement that he will set out plans for a European federation next spring before elections to the European Parliament in May 2014 will further deepen conservative divisions over the EU. And this is where the role of Britain becomes so important as an opportunity to resist, to opt out, to show how much better off they can be not subjecting themselves as their national collective to a greater collective. The intervention will add weight to the argument made by Lord Lawson and other anti EU Tories that it is pointless to try and improve Britain's membership terms when the dynamics set by the Eurozone is towards a fully fledged federal Europe. Yes, indeed. If that is what you were buying onto in the first place. Certainly, negotiating a better deal in the early phases isn't going to do you any good if you are guaranteed to get ripped off when the terms change partway into this contract. The Commission president's argument is that as the Eurozone adopts federalist structures on fiscal and economic policy supported by Britain as necessary for financial stability, there will also be a need for political structures that will fundamentally change the way the EU works. Quote, further economic integration would transcend the limits of the intergovernmental method of running the EU and the Eurozone in particular. Now, if you, good citizens of the European Union, would like to take a lesson from the American playbook, it is one where you should learn from our mistakes, and that is that we were far better off and would have avoided so much of the problems we face as a nation today if we had remained under the Articles of Confederation that did us so well until the Declaration of Independence led inevitably to the Constitution rather than something that was actually grounded in the values of liberty. And you have an opportunity here to say that this is not the way the euro is going to go. You can say here that this is not the way that humanity is going to go, that this is going to be the point at which the tide is turned, the course is reversed, and the dynamic of power to corrupt even is reversed. At least it has the potential in the political realm when we don't allow that power to exist in the first place. Proposals for an EU political union with budget policy set in Brussels and an elected president of Europe will derail David Cameron's attempts to negotiate a new settlement for Britain, culminating in an in or out referendum in 2017. Well, dear people of Britain, dear voters, I would hope that out would be the clear answer, but that also when it comes to whether you want to be a part of your own national identity there, whether you want to be a part of the collective versus be the alpha of your own life, say, rather than a beta in the herd, that you would also choose to opt out. In stark contrast to the Prime Minister's call for Britain to regain sovereignty from Brussels, Mr. Barroso has called on all European leaders to accept that political union is inevitable in order to confront outright opposition to the EU, such as that from the UK Independence Party. Quote, This is why I believe the mainstream forces in European politics must seize the initiative, should leave their comfort zone to welcome and embrace this debate rather than relinquish the momentum to Eurosceptic or Europhobic forces. Oh, don't, don't you love the terminology here? They have a new way to demonize those those of you who would like to be free in Europe, you're you're uh, <laughs> Eurosceptic, Europhobic, yes. If you believe in the democratic resilience of Europe, if you take Europe's citizens seriously, you have to fight with rational arguments and unwavering convictions and be convinced, as I am personally, that these will win the debate for us in the end. And I will tell you, Mr. Barroso, that if I, uh, there are those in Europe who care about liberty rather than democracy, they will stand on rational arguments and unwavering convictions, and be convinced as I am personally that your plan will not be successful. Because what is democracy? Two wolves and a sheep voting on what's for dinner? The majority imposing its will on the minority? And I suppose if you like this idea of democracy, why not? Why not have a European federation? Why not have a one world global government? Why not tie the species together at the barrel of a gun and say, yeah, whoever wants to be in charge of this system can rip us off because we're better off as part of a collective than as free, beautiful, independent human beings. And we see humanity here with what is happening in Europe clearly at a turning point. And it is between liberty individual rights, freedom, and a peaceful future, or the tyranny of democracy and the greater concentration of power in the hands of the few. Don't screw this one up, Europe. Don't forget to like, share, and please subscribe to this channel. You as a free, beautiful, independent human being with inalienable rights, own yourself. <laughs> you can't expose yourself. I saw you. Dit was die opname van E.E. Barroso in Europa wat uitroep vir een nasie staat. <clears throat> Jammer, ek kyk na artikel van Marie Smit oor die federatie hoe verhoed een mens dat 1994 nooit weer gebeur nie? Dat in niks vermoederen, vermoedende, vertrouwend gemakkelijke volk nie weer verlei of verraai word om sy voorouers en nasadese erfenis te verloor of te verbaster nie. Ernst Roots reken by die Christusbraad vandag, dit was 5 mei, dat hulle glo aan een gemeenskapsfederalisme kan hy dit ooit spel, Gemeenskap, hoe lyk sy gemeenskap? Soos EWE sin, soos die DA sin, of soos die ANC sin? Ons het ons nou al hoeveel keer gesien, dat dit precies die selfde gemeenskap is, as al drie ander. Een etnies geïntrigerede ge grijs gemeenskap, wat euferisch saam floreer, solang daar net nie op blanke, blanke tone getrap word neemt een gemeenskap waarin die boere vrywillig 50% van hulle plaase afstaan aan die swaarkrywerkers, solank hulle net nie kom moor of steel en roof nie. Een gemeenskap wat eerder hulle monumente en standbeelde sal verweider en een centrale park gaan sit, solank niemand dit met hammers en dinge bykom nie. Een gemeenskap wat swaar kon komen ondersteun word om honderde kilometer te stap vir wit sake en die wit is gladweg beroof van leie SMS gelde. Een samenleving waar die DA ondersteun word om te vertel dat plaasmoorde nie politisch is nie, maar krimineel soos onlangs in Westransval gebeur het, ter ondersteuning van DLE. Moet ek rechtig sy gemeenskap nog verder verduidelik? Kom ons kyk dan na sy begrip van federalisme. Een evie de klerk staat, of een Mandela Dragon staat, een DA staat of ANC staat, of som alles in een. Hy het een skrywe van, of ten opzichte van, confederalisme en federalisme saamgesteld dier J. Fischer. Nou vraai, nou is ek my verwonder wat Ernst Roetse federalisme inpas of weet hy sy eie definitie. Jy kan die die luisteraars het kommentaar gelever op die stuk. Vanaand het iemand by SIK en Sky SA gesê, hoe verhoed die mens dat 1994 nooit weer gebeur nie? Dat een niks vermoedende vertrouwende gemakkelike volk nie weer verlei of verraai word om sy voorouers en na, nasate sy erfenis te verloor of te verbester neem. Een etnies geïntrigeerde grijs gemeenskap wat euferie saam floreer solang daar net nie op blankles tonig trap word neem. Een gemeenskap waarin die boere vrywillig 50% van die plaas afstaan aan die swaarkrywerkers solang hulle nie die kom steel en moor neem wat kan een mens nog sê? Ek gaan nie meneer Fischer'se stikkie aanhaal nie, dit is een luivige stikkie. Voor ons voortgaan, kom ons luister na een stikkie muziek. Hier is Anton Meiberg met Boer en sy Roer. MUZIEK Sit jou hand op die ploeg En die son sal jy swoeg Want die boer en sy roep Word nooit moeg Want die boer en sy roer word nooit moeg om te ploeg. As hy staan, staan hy sterker as sy rots. Sit jy ketens om sy taal sal jy wil jou kom haal. Los sy grond, ek speel met die bomse long. voor boere seen en die man sal jou grond kom neem Want die boer en sy roer word nooit moeg Want die boer en sy roer word nooit moeg om te proef As hy staan, staan hy sterker as sy rots Sit jy ketens om sy taal, sal die duivel jou verhaal Los sy grond speel met die bonse lont. Land jou mies, deel jou bees, jy hoef geen onheil te vrees, want die boer en sy roer word nooit moeg sy een oog op die weer en sy hand op sy geweer waar die boer en sy roer nooit moe van die boer en sy roer word nooit moe om te poe as hy staan staan hy sterker as sy roer jou verhaal Los sy ja, grond Ek speel met die bonds loon Anton Meiberg met Boer en sy Roer Jy is ingeskakeld by SAIK News Radio Ek maak verskoning Ek het my stikkie bykie herhaal verhoor Maar gelukkig is het nou opgeloos Marius Smit skryf A bondstaat van nazistate is dis die enigste antwoord. Gaan geris na ons webblad by sikanies.co.za om verder te lees oor die bondstaat en die nasiestate. Ek het gehoop dat Maris vanavond kon deelneem aan die program, maar ons is ongelukkig nog in die beginstadium van die radio. Ons het nie altyd die mannekrag en al die toerusting al gereed nie. Ek hoop, so gauw as Marius gereed is, kan ons om insluit, dat hy vir ons telke opname doen, of saam met my gesels oor die aangeleendheid. Misschien dat oor die naweek of volgende week. Ek doen een beroep op al die verskillende groepe om deel te neem aan die program Weeks aan het tussen 8 en 9 het sy dit is met een artikel of een opname wat vir my gestuur kan word my e-post adres nies by sikradio.com Die artikels gebruik in die program is die opinies van die onderskye skrywers en weerspeel nie noodwendig die standpunt van SIK nies nie. Ek beoog om volgende week verskillende groepes artikels rondom selfbeskikking te bekyk en een bykie daar oor te gesels en ek hoop Marius is gereed volgende week dat ons verder kan gesels oor die staat van nasies. Ons gesels dan morgen aand weer. Ek sê baie dankie vir jou ondersteuning en die saamkeier. So groet ek Corrie Slabbert tot morgen aand, selfde tyd, selfde plek en hier is Bok van Blerk met Tijd om te trek. Ek het jou nie verloor nie Maar wat het jou gewen? Jou paspoort op die tafel Het my hier vastgepen Jy sê daar kom my oorlog Wat diep daar in jou brand Jy vraag om ek saam Na waar jy moet gaan Jy sê dis tyd om te trek Om jou hart te vak Jy sê dis nie om ons uit mekaar te spat Maar jou woorde aan my Wil ek hier achter bly Want as jy vrou moes jy vrou Maar jy het my gesê Van jou wijse plan Is dit wat jy wou hee Daar is geen plek vir jou hier Jy sê dis tyd om zou het kosten om net te blijven? Je woorden was te diep. Want wat jij van zeggen, was geschreven hier niet meer. Je zei de strijd om de tijd, om jouw hart te vat. Je zei dus niet om ons uit mijn Is dit wat jy wou? sê dis nie om ons uit mekaar te spat, maar jou woorde aan my wil ek hierachter bly. Want as jy vraag, moes jy vraag, maar jy het my gesê van jou wijse plan, is dit wat jy wou hee, daar is geen plek vir jou hier sê dis tyd om te trek